воўк. У будныя дні ўставалі ранам, няма калі хварэць на пана. Няма чаго чакаць панукі, калі работы полны руки, зноў закладайся на нядзелю. Садилась маці за кудзелю, цяплей мужчыны абувались, сваю работу запрагались. Міхал пакуль не рассвітае, ідзе Антосю памагае, бо трэба кончыць з малацьбою, каб не карцела над табою. Дырэктар сам свае ахвоты ў гумно любіў рабіць налёты, бо ён быў хлопец працавіты і да работы страх сярдзіты, хоць быў яшчэ малы і кволы, ну хвацкі хлопец і вясёлы. Ідзе з двара часамі ў хату, Аб чым тут ходзіць яську хвату, Ён на дрывотню бярэ дровы. Ён услужыць усім гатовы, гаспадарам і гаспадыні, бо што тут зробіцца хлапчыне. Раз ён абцасам зачапіўся з дрюмі, знячэўку паваліўся на крок не далей ад парога, але ўсхапіўся і нічога. І толькі глянуў на абцасы былі ў іх моладасць і часы. Калі рабілі вы крунтасы і на ігрышчы тупацелі, а тут хадзіць больш не хацелі. Таксама ўладзя да работы больш, чым да кніжак меў ахвоты, любіў ён з цэпам завіхацца або па лесе пацягацца, пабегаць стрэльбай за лесамі ці за куніцай ці тхарамі і бацька з гэтым пагадзіўся. Што ж да навукі не радзіўся, А вось мо з меншых, што і будзе, няхай яны ўжо ідуць у людзі. Алесь сядзіць, закон чытае або з сабою разважае, а потым зноў у кнігу уткнецца і сам сабе штось засмяецца. У кастуся родное слово. Ён, слебезуе ўсё на ново. Але склады штось не выходзяць і хлопцаў злось адно прыводзяць або костуць. Хлопец нецярплівы, у гнеў прыходзіць абурлівы. Яго падштурхвае спакуса сказаць знявагу на Езуса, які прад ім быў намалёван, і Езус быў тут ім аплёван. Чаму ж бо ён не памагае, Ка на гэта сілу мае? А потым злосць яго астыла, яму і прыкра і няміла, ён сам сябе чуць не кусае. Ух, галава яго дурная, І не на грош няма ў ёй кошту. Яго хвалілі, А завошта? І хіба ж Бог яго не чуе, Або яму Бог падаруе вось гэты страшны грэх знявагі Эх костусь костусь ты брадяга выносіць сонца дзянёк новы скрозь гэты лес стары хваёвы дзянёк кароткі чуць заметны але вясёлы і прыветны мороз бярэцца паціскае па лесе лускае гуляе і хусты чэ на беражку у за ноч подкинула сняжку. Михал ідзе ў свае абходы, а холад зімнія пагоды яго рухавіць і малодзіць, і колькі тут разоў ён ходзіць. Тут кожна сцежка і дарожка яму даўно даўно знаёма, Михал у лесе як бы дома, Дзе не ступала яго ножкам якіх куточкаў тут не знае. Міхал ідзе, сляды чытае. Вось тут танюткі ланцужок лёг так прыгожа на сняжок, то пара кропак, то дзве рыскі, відаць, што мышкіны распіскі. Другі малюнак след трайчаткі. По лесе кідаюць зайчаткі. Аліс хітрец выжыга чуткі па знезе, цягнеш но ну, раўнюткі, Слядок слядочкам супадае бы лапка тут адна ступае. Міхал ідзе, у лесе глуха, Дарэмна зыкі ловіць вуха вакол маўклівай маркотнай лес застыў глядзець гаротна і толькі дзесь у ельняку шал под часойка на суку ды стукне дзяцел трое кротна Михал ідзе адзін пануры і сам ён хмур і думкі хмуры як гэты лес снягамі сцяты або замоўлены закляты Ды гэты лес хоць ён і немы, але скрозь ціж холоднай дрэмы, скрозь гэты мёртвы сон зімовы вядзе з міхалам казкі мовы. У лесе кожная мясціна, лужок палянка баравіна асобны твар і выраз мае і хоць што-небудзь выклікае з таго, што памяць захавала так тут было всяго нямала тут частка жыцця леснікова ну хоць бы гэта вось дуброва грыбоў улетку тут цьма тьмушча народ сюды ідзе гушча і гушча тут шум тут крык тут гоман спевы аж разлягаюцца ў ёй дрэвы і вось бывала пан прыкажа на сюды пасходзіцца ўся стража і робіць цэлую параду, як дзе хітрэй зайсці ў засаду і ўсё на гэтых людзей бедных, всё з-запаннул тых ненаедных. Садзіся ловіш, а другая і на білет рубля не мае і мусіш драць з беднаты. І вінават не пан, А ты не гаспадар злы, кажа всякі, а гаспадарскія сабакі. Гэтых войнікаў гарэлы. Напэўна б выйшаў з касту цэлы, калі пад самага пачатку апавядаць вам по парадку. Але міхалу непрыемна бой тут пан лаяўся дарэмна, а ён стаяў, свяціў вачами перад людзьмі, і леснікамі. Міхал ідзе, і думкі ходзяць і ў пункт адзін яны прыводзяць. Каб як зямлі сабе прыдбаць, І службы гэтае не знаць, тады паны ўжо не пашкодзяць. Ды толькі воздзе закавыка купіць зямлю купіць не лыка, тут грошы трэба і не сотка. Эх, брат, рука, рука каротка, Дзе ўзяць? І розум тут не змесціць, Але ўсё ж думку міхал песціць. Пад самым сэрцам яе носіць, і гэта думка з зямлі просіць. Яна з ім заўжды ў лесе дома, яна яму даўно знаёма і нават ён, калі прызнацца, даўно жыве ўжо ў сваёй хатцы. А гэта хата вось якая. Перш-наперш выгляд добры мае, таіць пры рэцы ці крыніцы, На ёй дзве дымніцы блізніцы з чырвонай цэглы і фарсісты, у хаце ёсць пакойчык чысты а вокны светлы і панадны і броўны ў сценах вельмі ладны шырокі роўны без прыточак і жоўценькі як той жаўточак хлявец гуменца ўсё там нома і ўсё дакладная будова пры доме сад хоть невялічкі, ды добры сад ніводнай дзічкі. І тут навокал твоё поле, Раздолле тут табе і воля працуй, Чуць з хаты толькі выйшлі. Але ўсё гэта толькі мыслі. Эх, гэта толькі мары кралі. У каб яны ды праўдай сталі. У лесе глуха цесна стала, і смуткам цісне лес міхала, і нейк маркотна ў гэтым боры, душа імкнецца на прасторы і вочы просяць свету волі. Михал ідзе туды на поле, дзе нёман, выгнуўшыся душкой, абводзіць лес прыгожай стужкой. Але цяпер морозам скован і ад людскіх вачэй захованы толькі жолоб, нізка ўгнуты ды лёд ад снегу ветрам здзьмуты, яго дарогу вызначалі. І ціха ўсё вакол маўчалі под белой посцілкаю далі там у гары даль спанаднёмна сяло глядзела сіня цёмна над ім стаяў дым белаваты панура ў снезе ніклі хаты міхал на горцы прыпыніўся стаіць бы на сон яму тут сніўся, і тут усе тыя мясцінкі яго наводзяць на ўспамінкі. Вось тут калісь даўно было то дзяўчына з іх сяла дарота, купалася раз і утонула. І смерть яе тут агарнула. І гэта тут было здарэнне, калі на бераг на каменне гады два-тры назад вясною Яхіма вынесла вадою, якога тыдняў тры шукалі, ды не найшлі шукаць не сталі. Таксама тут і здань здалася, аб ёй гутарка вялася, што быццам нехта на вадзе яшчэ, ще Нябачаны нідзе сядзеў і з люлькі зацягаўся, ды раптам згінуў, бы распаўся. Таемны вы зямлі скрыжалі, Чаго ў сябе вы не ўпісалі. Міхал раптоўна садрыгнуўся, зірнуў занёманы прыгнуўся. З-за хвойкі хціва выглядае і ту пальтоўку з плеч знімае, увесь хвалюецца дрыжыць. Ваўчуга сёл сюды бяжыць і проста валіць на міхала, аж сэрца ў радасці ўзыграла: Пастой жа брат, пастой ваўчуга. Ужо ж спаткаю валацуга воўк імчыцца снег здзірае і толькі хвост яго мільгае відаць далі яму дзесь жаху ну брат міхась не дай жа маху Ён брамкі ў стрэльбе адчыняе прылад подносіць да пляча не так дасі ты стракача. Михал паціху разважае, а воўк ляціць, вось ён на нём мне вось ён за горкай не відаць, Ён будзе тут хвілін праз пять. Трымойся ж броці, цэлься помні, Михал замёр, не моргне вока, развязка скора недалёка вось-вось пакажацца дзвяруга. Ды доўга гэта штось натуга няма быць ужо пора. Тфу ты! Што ж гэта за? мара стае михал глядзіць вакола як бы што страціў невясёла а руки ўсё яшчэ дрыжаць ну хоць бы гада напужаць а дзе ён цеўся дзе пракляты Михала рух бярэ заўзяты не возьме тропы ён ніяк бяжыць управа на ўскасяк А можа там яго спаткае, а не дык снег хоць запытае, Алей туды прабег дарма, там і слядоў яго няма. Бяжыць назад няма. Прапала. Аж нейкі пот праняў Михала. Міхал на нём тут рвануўся, як зірнуў аж дрыгануўся. І ўсё ў ім раптам задрыжала, аж нават шапка чуць не спала, калі прычын Михал дазнаўся. У стрыжаню воўк шалпатаўся. Михал згледзеў, Михала згледзеў ля з зубамі і злосна блізкая вачами. Михал хватае дубальтоўку і хоча выстраліць у воўка, А потым стрэльбу опускае і воўка зблізку разглядае, А ён вось тут, бяры руками, завіс на лапах як у яме, стрыжень глыбокі лёд пакаты абедны воўк вадой падцяты скрабе па лёдзе кіпцюрамі і носам рые як зубамі і ўвесь пружыніцца і рвецца але нічога не ўдаецца і ўсё слабее воўка сіла і страшна смерть усім жыць мілам Ён рэшту сіл ізноў збірае мацней на лапы налягае, Ды іх няма за што зацяць яны слабеюць лізгацяць і толькі скробаюць па лёдзе, перабіраюць край стрыжэнню няма. Надзеі нават ценю у той яго бядзе прыгодзе няма ваўчок табе збавення, дарэмны ўсе твае імкненні і ненадоўга сілы стане весці з вадою тут змаганне. Слабее воўк і абмярзае, а плынь все больш подбірае. І барукаючы з вадою ён павярнуўся галавою і ускінуў погляд на Михала вачами злосна ўжо не косіць глядзіць як бы ратунку просіць фу ты аж шкода яго стала так вочы жаласна глядзяць ну вось даль бог шкада страляць яшчэ раз бедны воўк рвануўся на на спину раптам павярнуўся, завыў жалобна і коротко. І шух под лёд той як колодка. І знікла ўсё. Жыццё, змагання і прагавітасць палявання. Міхал стаіць і разважае, а потым голову скідае, як бы ён хоча запытаць, Хо тут нікога не відаць. Ну что ты скажешь, брат, на гэта?